Anistasunaren astea edatu da aurten programa finkorik gabe mementuko, ekitaldi bakarrak eskoletan iraganen baitira, ogoita amak elkartean laguntzarekin. Virginie Diribarne, Bayonako lujalde arduraduna eta aste horren antolatzailea. Aujourd'hui, euh, le contexte sanitaire euh, nous autorise uniquement euh, à organiser les ateliers et, et propositions pour les enfants, pour les mineurs. Donc ça se passera dans les écoles, les MVC et les centres de loisirs. Ça gertakari, tailer, joko, antzerki denak aurrentzat, diskriminazioen kontra egiteko sedearekin, Deborah Lupien Suarez, Bayonako Asuanta. C'est une semaine qui a pour objectif de sensibiliser et de lutter contre toutes les formes de discrimination, euh, quelles qu'elles soient, et de prôner les valeurs d'égalité, de tolérance et de solidarité au sein de la ville de Bayonne. Aurrei zuzendu programa hortan, libre plum elkarteak parte hartzen du ostegun arte, brana eta kabaiez eskoletan, Jokoen bidez, genero estereotipoak hausten txeiatuko da anaimaz. Ba, hori da helburua joko ezberdinak proposatzea, gai baten inguruan, adibidez bada eh, itxuraren inguruan, itzen inguruan, femininoa eta maskulinoaren inguruan. Ba, Arriskoa da beti moralizatzaile izaitea, beraz eh, hor helburua ez da erraitea eh, hori ongi da, hori hola da. Da, justu, azkenan haiek bakariko hartzea, gauza batzuk ez direla justuak, eta e, pentsatzea zer egin dezakegun gauzaka aldatzeko. Elduen zataldiz, xarean pasako da dena, haintzinetik grabatu Bujalal eta Abdelaren konzertu bat proposatua zaizue, diversite.bayon.fr webgunean.